บุ๊กทูห้าสิบเก้าอรมุตตัสครามิตอุรมุตตัสครามิตที่ทำการไปรษณีย์โพสตาชิโพสตาชิ ที่ทำการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน სად არის უახლოესი ფოსტა? სად არის უახლოესი ფოსტა? ที่ทำการไปรษณีย์ไกลจากที่นี่ไหม Shores aris postamde Shores aris postamde ตู้ไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหน Sad aris uakhloesi saposto quti სად არის უახლოესი საფოსტო ყუთი? ดิฉันต้องการสแตมป์สองสามดวงรัมเดนิเมซาโพสโตมาร์กามจิรเดบะรัมเดนิเมซาโพสโตมาร์กามจิรเดบะสำหรับการ์ดและจดหมายบาราทิซาดาเซริลิซาทุสบาราทิซาดา ц е р и л и с а т в и с ค่าส่งไปรษณีย์ไปอเมริการาคาเท่าไหร่ ราคิรสมาร์กาอเมริกิสทวิสราคิรสมาร์กาอเมริกิสทวิส พัสดุหนักเท่าไหร่รัมเดนัดมจิเมียเชกุระรัมเดนัดมจิเมียเชกุระ ดิฉันส่งทางจดหมายอากาศได้ไหมเชมิจลิอาสฮายโรโพสติตกาวกซาวโนเชมิจลิอาสฮายโรโพสติตกาวกซาวโนใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าพัสดุนี้จะไปถึงรามเดนิขานิสจิรเดบะชัสวัสรามเดนิขานิสจิรเดบะชัสวัส ดิฉันโทรศัพท์ได้ที่ไหนไซดันเชิดเลบารุมดาวเรโกไซดันเชมิดเลียดาวเรโกตู้โทรศัพท์ที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ไหนซาดาริสอุอัคโลเอซิซาเตเลโฟโนจิฮูริซาดาริสอุอัคโลเอซิซาเตเลโฟโนจิฮูริคุณมีบัตรโทรศัพท์ไหมคะ გააქვთ სატელეფონო ბარათი? გააქვთ სატელეფონო ბარათი? ქუნ მი სამუდ თორასაპ მე ქა? გააქვთ სატელეფონო წიგნი? გააქვთ ტელეფონების წიგნი? ქუნ საბ რაჰატ თორასაპ ქონ პრათეთ ოსტრია მე ქა? იცით ავსტრიის კოდი? იცით ავსტრიის კოდი? რა საკრუ, ქოდუ გონ ნაკა. ერთი წუთით ვნახავ. ხაზი სულ დაკავებულია. ერთი წუთით ვნახავ. საი მე ვანგ ტალოდ ველა. რა ნომერი აკრიფეთ? ხაზი სულ დაკავებულია. คุณต่อเบอร์อะไรควนเจอร์นูลิอารากิครีพิอตรานอเมริอากริเพตคุณต้องกดศูนย์ก่อนควนเจอร์นูลิอุนดาอากริพุตควนเจอร์นูลิอุนดาอากริพุต